Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş diyor ki e, bazı e, Sofi kardeşlerden tartıştık. Bu makamlarla ilgili e, namaz kılıyorlar kabirlerin yanında. İşte bu Geylani Allah rahmet eyle onun makamıdır. Bu Abdülkadir e, bu Rifai'dir. Onun türbelerinin yanında cami yapıyorlar namaz kılıyorlar. E, dediler bu da e, dinimizde var demişler. Bu dinimizde var. Bunu da bu ayet ona delildir. Bakara surası 125. ayet. Makamı İbrahim geçiyor. İşte bu makam o makamlardır. O İbrahim'in makamıdır, kabridir. Biz orada Kabe'de namaz kılıyoruz önünde. E bu makam da salih insanların makamıdır. Evet. Bunun anlamı nedir? ve hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar Bakara suresi 125. ayet ve iz cealnel beyte mesabeten linnasi ve emnen vettehidu min makami İbrahim musalla bu ayette Allah Teala diyor ki makamı İbrahim'den musalla yapın. Musalla nedir? Yani orada namaz kılın ve ona doğru namaz kılın. Şimdi bu sünnete bakarken Kur'an sünneti açıklıyor sebebi nüzülde diyor ki Hazret Ömer tavaf ederken Resulullah beyte Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ne dedi? Dedi bu babamızı İbrahim'in makamıdır. Orada bir taş vardır Kabe'nin hemen bitişinde. Şimdi yeri bitişinde değil. Şimdi Şimdiki hükümetler bunu çektiler geriye biraz ki insanlar rahat tavaf ettiler. Yoksa orada kalabalık oluyordu. Biraz Kabe'nin tam bitişinde yanındaydır bir taştır. Makam İbrahim nedir? Bir büyük taştır. Resulullah dedi işte babamız bu taşın üzerine çıkıp Hazreti İbrahim'in eline e, oğlu İsmail'in eline taşları alıp Kabe'yi yapıyordu yükselsin diye. Biz nasıl tahtadan yapıyoruz? O zaman taşı koymuştu ayak altı. Bu makamı İbrahim'dir. Hazret Ömer yanındaydı. Ya Resulallah burada namaz kılalım. Bu mukaddes bir yerdir. Hazret İbrahim yorulmuş, Kabe'yi yapmış. Bu tarafta namaz kılarım kıbleye doğru demiş. Resulullah da cevap vermemiş. Çünkü bu dindir. Cevap veremez. Bu ayet nüzul etti. Sahih olan budur. Bu ayet nüzul etti. Şimdi bu makam İbrahim nedir? Bir günde var. makam İbrahim'in arkasında namaz kılmak sünnettir. Sünnettir ha. Yani sen Kabe'ye gittin, tavaf ettin, çürüç at namaz makam İbrahim daha bereketli bir yerdir. Kabe'nin başka yerinden. Her yer berekettir. Ama makam İbrahim Allah'ın emriyle bu da bir delalettir alimler diyorlar. Hazret Ömer ne kadar salih insandır, evliyaullah'ıdır. Birkaç yerde böyle Allahu Teala Hazret Ömer'in hükmüne muvafakat etmiş semanın haberi. Allahu Teala'nın haberi gelirken hükmü Hazret Ömer hüküm gelmeden önce selim fıtrasıyla ha? dine kıskancıyla e, ciddiyetiyle azimetiyle olduğu için azimetli olduğu için Allahu Teala'nın dinine doğru doğru fıkhı isabet ediyordu. Burada böyle öldü. Resulullah'ın kadınları kapanması ile ilgili e, Bedir savaş e, ile ilgili vesaire kaç ayette e, birçok ayette Hazreti Ömer muvaffakat etti. Bu da Hazreti Ömer'in muvaffakatidir. Ama bundan bu doğru olan bütün kitaplarda, bütün tefsirlerde sahih budur makam İbrahim. Bunun hiçbir ilakası yoktur kabirlerden ki kabirler muhakkak kabire namaz kılmak caiz değil haramdır. Kabrin, makamların, ölülerin, e, türbelerin yanında namaz kılmak ehli, ehli sünnetin ittifakıyla, bütün müteber alimlerin ittifakıyla namaz kılmak caiz değil. Hiçbir surette caiz değil. Bu da insan amelleri aynen şeye benzer. Bu ayetten delil eden aynen şu şeye benzer. Bir e, boğulan insan eline atıp bir çöp görse bile can havlünden onu bile yakalar. Kurtarır mı onu? Kurtarmaz. Bunlar da aynen Allahu Teala'nın Nur surasında 39. ayette diyor. "Vellezine kafaru a'maluhum keserabin." Kafirlerin amelleri sarap gibidir. Sarap nedir? Yo, e, e, uzak yolda çıkarken asfaltın üze önünde sanki bir su var uzaktan görüyorsun. Yaklaştıkça o su kalmıyor ona sarap diyorlar. Beki'atin yahsebuhu zam'anu ma'an. Susuz zanneder sudur. He gider onun için o sarap uzaklaşır ondan. Hakikatte su yoktur o göze böyle görçe. Hatta iza ca'uha lem yecidu şey'en. Hatta ulaşsalar orada bir şey görmezler. Ve vecedullaha inde. Sadece Allah'ı bulurlar. فَوَقَاهُ حِسَابُهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah'ı bulur ve Allah hesabını verir o şirk koşanın ve Allah seri'ül hesaptır. Hesabı hızlıdır. Yerine göre bu dünyada verir, yerine göre ahirette verir ama verir. Hiç kimsenin bir şey çarına kalmaz. Ecirde miskali zerre etsen amel var. Miskali zerre şer işlesen şer var. Ondan dolayı kabirde, türbede, salih insanların yanına, onun yanında ibadet etmek bu bizim e, dinimizde yoktur. Hiçbir surette yoktur. Ondan dolayı sahabenin sabit değil Resulullah'ın kabri yanında ibadet etmişler. Tam tersine kabri yanında duanı bile sahabeler yasaklamışlar. Onun için alimle, ehl sünnet alimleri diyorlar ki gittin Resulullah'ın kabri yanına salam verdin ona kabre doğru elini kaldırıp dua edemezsin. Kibleye dönüş Allah'a dua edersin. Ya Rabbim dersin. Demesin bu Muhammed'in hakkı için. Önünde durduğum Resul'un. Ya Rabbi dersin. Bu önünde durduğum senin sevgili kulun, nebin, benim peygamberim buna uyduğum için, bunu sevdiğim için, ha? bu sevci, bu uymam için beni affet. Burada ne oldu? Salih amelden dua etti. Ama kabirlerin önünde ne dua edilir ne namaz kılınır. Bunu ittifakan, icmaen bu e, ehl-i sünnette bu meselenin noktası koyulmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.